Այսօր հայոց բանակի օրն է։ Հայոց բանակի 25-րդ տարեդարձի առիթով այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մատուցվել է Սուրբ Պատարակ։ Հայոց բանակն ունի մարտական գործողությունների հարուստ փորձ։ Արիության դաս Արցախի պետական համասարանում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 15 անգամ։ ԼՂ քաղաքաշինության նախարարությունը Թալիշում զգալի աշխատանքներ է իրականացրել։ Այսօր միջանրապետական երթուղիներն սպասարկվել են ըստ չվացուցակի։ Նիդերլանդներում ընթացող շախմատի սուպերմրցաշարում Լևոն Արոնյանը կիսում է 3-ից 5-րդ տեղերը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր հայոց բանակի օրն է։ Օրվա արդիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիս համար թանկ ու իշարժան տարեդարձի հայոց հերոսական բանակի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ հայկական բանակն անցել է փառապանց ուղի եւ դարձել համայն հայության հպարտությունն ու բարձանքը մեր ժողովրդի անվտանգության հիմնական երաշխավորը տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման կարևոր գործոններից մեկը հայ զինվորն իր անսասան ոգու եւ անհաղթ բազկի ուժով փայլուն իրականացնում է հայրենիքի պաշտպանի իր առաքելությունը Հարգարժան Սերժ Ազատի, կանգնած լինելով բանակի ստեղծման ակունքներում, դուք արել եք հնարավորը նրա կայացման ու զորացման համար։ Արցախում գիտենք եւ բարձր են գնահատում ձեր ավանն ու հայրենանվեր ջանքերը։ Այս նվիրական տոնի կապակցությամբ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմին, մեր ողջ ժողովրդին եւ մաղթում խաղաղություն, մեծագույն հաջողություններ ու նոր հաղթանակներ համազգային խնդիրների լուծման եւ հայոց պետականության ամրապնման ճանապարհին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն եւ ցաղիկներ ու ցաղկեպսակներ դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Նույն տեղեկատվության համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հունվարի 27-ին հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնում մասնակցել է «Կյանք ու կռիվ 2» գեղարվեստական ֆիլմի շնորհանդեսին։ Հունվարի 29-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիսապետությամբ Գարեգին II կաթողիկոսի կմատուցվի Սուրբ Պատարագ հայոց բանակի 25-րդ տարեդարձի առիթով։ Սուրբ պատարակի ընթացքում կհրապարակվի ամենայն հայոց հայրապետի սրբատար կոնդակը հայոց բանակի 25-ամյա հոբելյանի առիթով կկատարվի նաև հանրապետական մաղթանք հայրենիքի խաղաղության եւ անսասանության համար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Մովսես Հակոբյանը շնորհավորելով բանակի կազմավորման 25-ամյակը նշել է, որ սա զինված ուժերի համար այն տարիքն է, որտեղ հաստատակամությունը փաստ է։ Մենք ունենք այն հնարավորությունը, որ ցանկացած թիրախ, որում ես համար անհրաժեշտ կլինի խոցել Ադրբեջանի տարածքում, կարող ենք իրականացնել 15 մետր ճշգրտությամբ, ասել է նաև նշել, որ մեր հնարավորությունները բավարար են մեր երկրի, մեր ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հայկական բանակի ձևավորման կարևորագույն փուլ են համարվում 1991-94 թվականները, որոնք համընկան Արցախյան պատերազմի հետ։ Օրվա արդիվիր շնորհավորանքում ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը նշեց, որ հայոց բանակը մարտունակ է, արհեստավարժ, ունի մարտական գործողությունների հարուստ փորձ առաջնագծում կանգնած զինվորը։ Նա այնպեսի մարտական ոգի, որ նրա դեմ ոչ մի ժամանակակից տեխնիկա չի կարող առավելություն ունենա։ Մենք ունենք ժամանակակից գերճշգրիտ զենքեր եւ պատրաստ ենք ցանկացած ոդուձգություն տեղում հարվածներ հասցնելու։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր ժողովրդին բանակի օրվակապակցության եւ ցանկանալ որպեսզի նա միշտ հազարամյակներ, հայրամյակներ լինի ապահով եւ խաղաղ երկնքի տակ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայոց բանակի 25-ամյակի արթիվ 3 մարտունիում կայացավ տոնական միջոցառում, որտեղ մեծարվեց Հայկինը իր անznորած ավանդով։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր Մայրություն հասարակական կազմակերպությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Գոյամարտի տարիներին տղամարդկանց կողքին հաստատուն կանգնեցին հայ կանայք։ Նրանք ամենուր էին, թե ռազմի դաշտում, թե թիկունքում։ Եվ հենց նրանց ամուր կամ քիշնորհիվ է նաև, որ այսօր ունենք մարտունակ ու կայացած բանակ։ Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության Մարտունու մասնաճյուղի ղեկավար Ռիտա Այդինյանը կարևորելով կնոջ դերը նշեց. Սիրելի կանայք, մայրեր, աղջիկներ, ամեն մեկդ մի լեգենդ եք։ Բուժաշխատող, կապավոր, խոհարար, հացթուղ, գոլպայագործ, ուտելիքների կապոցներ եք պատրաստում զինվորների համար։ Պետք եղած ժամանակ ձեր բռունցքն եք բարձրացնում եւ ողոքի ցույցեր անում հրապարակներում։ Ամենակարևորը Դուք մնացիք այստեղ, Արցախում։ Ձեր երեխաների հետ պասպարվեցիք նկուղներում եւ չլքեցիք հայրենիքը։ Մարտոնու քաղաքապետին կից երիտասարդական խորհրդի անդամները նույնպես իրեն շնորհավորանքն էին բերել միջոցառմանը, այն ներկայացրեց խորհրդի անդամ Սերգեյ Սաֆարյանը։ Ճակատագրի բերումով մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ ապրելու ձևը պայքարն է։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կազմավորված հայկական բանակը այդ վեհ պայքարի գերագույն նպատակն էր։ Քանզի այսօր հենց այդ դժվար օրերին կազմավորված բանակը մեր երկրի ու ժողովրդի անվտանգության միակ երաշխավորն է։ Այո, մեր բանակը մեր միասնության գրավականն է։ Հայոց բանակի ստեղծման օրվանից ոչ քիչ թվով կանայք զինվորագրվեցին եւ շարունակեցին ամենայն կերպ աջակցել զինված ուժերին։ Այսօր ելքինազատամարտիկները շարունակում են կանգնել իրենց ամուսինների, զավակների, թորների կողքին։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության Մարտունու մասնաճյուղի ղեկավար Միլենա Ավետիսյանի խոսքով. Սիրելի կանայք, սիրելի կինազատամարտիկներ, ձեզնից յուրաքանչյուրը ժամանակին իր մեծ կամ փոքր ներդրումն է ունեցել բանակաշինության գործում։ 25 տարի մարդկային կենքի համար փոքր ժամանակ չէ։ Նայում եմ ձեզ եւ կարծես ձեր աչքերը շողում են այնպես, ինչպես 25 տարի առաջ։ Լի երիտասարդությամբ, մեր ընդհանուր գործին ինչ որ բանով օգնելու ցանկությամբ եւ ամենակարևորը՝ միասնությամբ ու հավատով։ Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին եւ ամփոփելով միջոցառումը հայրենիքի պաշտպանության գործում առավել աչքի ընկած մի խումբ կանաչ շնորհեց մայրական երախտագիտություն մեդալներ։ Այնքան շատ եմ հարգում ու սիրում, որ այսօր ես չէի կարող սպասել այս հանդիպումը եւ կներեք անհանգստության համար չնախաձեռների այս գաղափարը Տիկին Արիտիսյանին եւ Տիկին Այդինյանին առաջարկությունս որ եկեք ակտիվացնենք մեր մարդու հասարակությունը կանանց մեր զինվորներին պատերազմի մասնակիցներին կին ծառայողներին զորամասում ծառայող կանանց մասին խոսքս եւ այս համախմբվելով մենք դառնանք նորից մի բուրդ նորից մի թարմ ուժ շարունակեք պայքարը։ Միջոցառումը եզրափակեցին Մարտունու արվեստի դպրոցի սաները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը նշել է նաև Ստեփանագերդի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ռազմամարզական վարժարանում կազմակերպված տոնական միջոցառումը նաև հարգանքի տուրք էր վարժարանի զոհված սաների հիշատակին։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ մայոր Ռայդ Բաղդասարյանի խոսքով Միջոցառումը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 25-րդ տարեդարձին եւ ուսումնական վաշտերի տեղեկատվության եւ ժամանցի սենյակների անվանակոչմանը նվիրված մեր ռազմամարզական վարժանի շրջանավարտ զոհված սպաների անուններով։ Հայ Գրիգորյանի, Գարիկ Ավանեսյանի եւ Յուրա Սարգսյանի Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի հաղորդմամբ նրանցից յուրաքանչյուրն էլ հարազատ էր վարժարանի սպայական կազմին վարժարանի աշխատող դասախոսների եւ սպայական գազմի գերակշիռ մեծամասնությունը ճանաչում էր այդ սաներին, դասավանդել են, դասերակել են։ Նահատակված սաների անունները ներառված են Զորամասի անձնակազմի ցուցակում որպես հավերժ զինծառայողներ։ Այս անունները վկայում են, որ Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ոչ միայն հայոց բանակին արժանի սպաների պատրաստման դարբնոց է, այլև հերոսների ածվաբույն։ Միջոցառմանը հրավիրված էին վարժարանի զոհված տաների ծնողներն ու հարազատները։ Գարիկ Սարգսյանի մայրը Տիկին Մարիետան իր մայրական օրհնանքը հղեց որդու հիշատակը պահողներին։ Թող այսուհետ ոչ մի մայր չլա, թող այսուհետ ամեն մի հայ ընտանիքում երջանկություն լինի, երկրում մշտական խաղաղություն մանուկների խաղաղ մանկություն, բոլոր երիտասարդների գեղեցիկ ու խաղաղ կյանք, ծերերի անհոգ ծերություն իրենց որդիների շքի տակ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության, գիտության եւ սպորտի վարչության պետ Կարլեն Մարկարյանը։ Շնորհավորելով հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակը, նա իր խոսքն ուղղեց Իվանյանի սաներին։ Նրանց երակներում արծիվների ալբոմն է հոսնում, իսկ հոգիներում գիտունի Իվանյանի միտքն է, ազատամիտ, նվիրական, հերոսական, այդ տարիքում անգամ միշտ հերոս պահպացվող։ Ուսում եմ ձեզ, մեր սիրելի սանիկն է, ասած շնորհակալ։ Թող երկինքը խաղաղ ու անամպ լինի եւ դուք, որ ընտրել եք այս գեղեցիկ մասնագիտությունը, ձեր ապագա ծառայությունը անցկացնեք խաղաղ պայմաններում։ Ռազմամարզական վարժարանի սաների կատարումները Գորստյան ցավի հետ մեկտեղ նաև հպարտության զգացումով էին ներշնչում ներկաներին։ Սորե Ավանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախյան ազատամարտի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տերթադևոսյանը կոմանդոս նշել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է հակառակորդի ցանկացած արկածախնդրության։ Ըստ նրա հայկական բանակի վերջին քննությունն ապրիլյան պատերազմն էր, որտեղ մեր սպաները եւ շարքային զինծառայողները կարողացան դիմակայել հակառակորդի հատուկ պատրաստություն անցած զինվորականներին։ Խոսելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության մասին, Տեր-Թադևոսյանը նշել է. Մենք ունենք այնպիսի հզոր զինտեխնիկա, որի մասին խոսում ենք ոչ թե մենք, այլ հակառակորդը։ Արցախի պետական համասարանում կազմակերպվել է արիության դաս նվիրված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 25-ամյակին։ Միջոցառման մասնակիցները ծաղիկներ են խոնարել զոհված ուսանողների լուսանկարների պատվանդանին։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիդիա Երամիշյանը։ Կարևորելով նման միջոցառումների կազմակերպելու անհրաժեշտությունը, նա ներկայացրել է հայոց բանակի 25 տարիների փառավոր պատմությունը։ Արցախի պետական համասարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանն ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ ցուցաբերած խիզախության համար մի խումբ մեդալակիր ուսանողների խրախուսել է շնորհակալագրերով եւ դրամական պարգևներով։ Ռեկտորը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր այն հայորդիներին, ովքեր օրհասի պահին լսարանից ուղակի մեկնել են ճակատ, պաշտպանելու հող հայրենին։ Thank you Հունվարի 27-ին եւ լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 15 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 180 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության ամբողջարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը միացել է Արցախի հանրապետության սահմանադրության նախագծի օկտին ծավալված ակտիվ քարոշչական աշխատանքին։ Հունվարի 27-ին Արցախի կոմունիստական կուսակցությունը միացել է Ազատ հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունների հայտարարությանը, ըստ որի քաղաքական ուժերն իրենց հաստատակամությունն ու պատրաստակամությունն են հայտնել համատեղ քարոշչություն ծավալել Արցախի հանրապետության սահմանադրության նախագծի օկտին։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությունը Թալիշում արդեն զգալի աշխատանքներ է իրականացրել, Այս պահին էլ այնտեղ աշխատանքները շարունակվում են։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ նշել, որ այսօրվա դրությամբ նախարարությունը Թալիշում իրականացնում է երկու օբյեկտների շինարարություն։ Խոսքը վերաբերում է Թալիշի նախկին համայնքապետարանի եւ հանդիսությունների սրահի վերակառուցմանը։ Շուտով կսկսվեն նաեւ դպրոցի եւ մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքները։ Կարեն Շահրամանյանը նաև նշել է, որ նախարարությունը նախագծել է կառուցել 89 բնակելի տուն։ Ստեփանակերտի նախկին երաժշտական դպրոցի շենքի ապամոնտաժումը պայմանավորված է նրա վթարային վիճակով եւ ենթակա չէ հետագա շահագործման։ Հաշվի առնելով շենքի պատմամշակութային նշանակությունը, որոշում է կայացվել պահպանելով պատմական տեսքը, վերակառուցել այն արդիական լուծումներով։ Քաղաքաշինության նախարարության պատվերով մշակված շենքի վերականգնման նախագիծը հավանության է արժանացել էկոնոմիկայի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի կողմից։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 Շավարժ Գասպարյանի հաղորդմամբ միջպետական երթուղիներ են սպասարկվել են ըստ չվացուցակի եւ Ստեփանակերտ Երևան ուղղությամբ նախատեսված բոլոր ուղևորափոխադրումները իրականացվել են առանց ուշացումների։ Մարզասերների համար Նիդերլանդներում ընթացող շախմատի սուպերմրցաշարում Լևոն Արոնյանի հերթական մրցակիցը Ռադոսլավ Վոյտաշեկն էր։ Արոնյանը խաղում էր սև խաղակարերով, պարտիայի 56-րդ քայլին կողմերը համաձայնեցին կիսել միավորը։ Այժմ հայ գրոսմայստերն ունի 6.5 միավոր եւ կիսում է 3-ից 5-րդ տեղերը։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամացություն, ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 հետագա ուժգնությամբ մինչև 15-ից 18 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8 ցերեկը 2-ից 7 աստիճան։ Ցուրտ։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց